ערב Tov. ערב Tov, jó Good evening. USC. And thank you for your welcome. És köszönöm azt, hogy szeretettel fogad, fogadnak engem ezen az estén. It's a great privilege for me to be here this evening. Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy itt lehetek ma este. And this is my first opportunity to share with a Hungarian audience some of my work. és ez az első lehetőségem, hogy magyar hallgatóság előtt osszam meg néhány gondolatomat a munkámnak egy, egy, egy részét. I'm always a very nervous speaker. Én mindig ideges vagyok, ideges vagyok, amikor beszélnem kell. So it will help me to know a little about my audience. És segít az, hogyha én is egy kicsit megismerem a közönségemet, a hallgatóságomat. So, first of all, who is understanding my English before translation? Okay. Who is listening mainly to translation? Very good. Who, who is uh, following the sign language? Right. Thank you so much for coming this evening. És nagyon köszönjük, hogy eljöttetek ma este. And if you are Hungarian speaker without English, I apologize. A, hogy olyanok vagytok, én most a tegetésre az egyszerűség kedvér váltok, akik nem tudtok angol, angolul, csak magyarul elnézést kérek tőletek. I'm a nice Jewish boy from London, England. Londonból, Angliából származó helyes zsidó fiú vagyok. I speak a little English. Egy kicsit beszélek angolul. Je parle un peu français. Kicsit franciául. I speak a little French. אני מדבר קצת עברית. Kicsit héberül is beszélek. Yo comprendo español medio que habla. A spanyolul is értek valamicskét. But I speak no Hungarian. De nem beszélek magyarul. But I hope that you are here for the same reason that I am here. De reménységem van, hogy ti önök ugyanazért az okból vagytok itt, amiért én is itt vagyok. That we are interested in Jesus, the Jewish Messiah. Hogy érdekel bennünket Jézus, a zsidó messiás. Who is the savior of all nations. Aki minden népnek is a megmentő. And my subject this evening is about Jewish people who believe in Jesus. És a <clears throat> ma estének az a témája, zsidó emberek a témája, akik hisznek Jézusban. Both from the early days of the church, az egyháznak a korai napjaitól elkezdve, and through history, egészen a történelem során, and végig, until the present day. egészen a mai napig. And this is a lecture. És ez egy előadás. So there will be time for discussion and questions. Tehát lesz majd arra is lehetőség, hogy megbeszéljünk dolgokat és kérdez, kérdezhessenek. I will aim to speak for about 40 or 45 minutes. A célom az, hogy körülbelül 40-45 percig beszéljek. Or maybe I will stop sooner if I think we are falling asleep. Vagy esetleg előbb is megállok, ha azt veszem észre, hogy kezdünk elaludni. But I hope we will have questions for discussion de remélem, hogy lesznek önöknek is kérdéseik, amiket megvitathatunk. There are always more questions than answers. Mindig több kérdés van, mint válasz. Especially when we think about Jewish people believing in Jesus. Különösen, hogyha olyan zsidó embereken gondolkodunk, akik hisznek Jézusban. So I look forward to our discussion. Tehát ezért várom nagyon azt, azt a beszélgetést, ami majd következik. But before I begin this lecture, we are meeting in a church de mielőtt elkezdeném ezt az előadást, egy gyülekezetben, egy gyülekezeti terembe jöttünk össze. So I would like to read a few verses from the Bible. Ezért szeretnék most néhány verset felolvasni a Bibliából. And say a prayer. And say a prayer. És imádkozni is szeretnék. So I'm going to read a few verses from Paul's letter to the Romans. Egy pár verset fogok felolvasni Páltól, aki a rómaiakhoz írt. Familiar verses from chapter 9. E, ez a, a kilencedik versben található, kilencedik fejezetben található. Where he expresses his own heart. Ahol Pál a maga szívét uh, fejezi ki. And he ponders the mystery of God. És uh, Istennek a, a titkán gondolkodik. Romans chapter 9 verses 1 to 6, 1 to 5. Római levél 9. fejezet első öt verse. Are you with me at the moment? Uh, velem vagytok még? Is the translation okay? Rendben van a tolmácsolás is? Romans 6, Romans 9. Yeah. Római levél 9. fejezet. I am speaking the truth in Christ. Igazat mondok a messiásban. I am not lying. nem hazudok. My conscience bears me witness in the Holy Spirit Lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által, that I have great sorrow and unceasing anguish in my heart, hogy nagy az én szomorúságom és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet. for I could wish that I myself were accursed and cut off from Christ for the sake of my brothers. mert azok azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt a messiástól elszakítva testvéreim, az én test szerinti rokonaim helye. My kinsmen according to the flesh. Akik az én rokonaim. They are Israelites. Akik izraeliták. And to them belong the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the worship and the promises akik izraeliták, akik a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek. To them belong the patriarchs, and from their race, according to the flesh, is the Christ, who is God over all, blessed forever. Amen. Akik ki az ősatyák, és akik közül származik a messiás test szerint, aki Isten mindenek felett, áldott legyen mindörökké. Amen. Amen. What a wonderful expression Paul gives us. Milyen csodálatos kifejezése Pál szívének ez a rövid részlet. So let us ask for God's blessing on our time this evening. És kérjük most az örökkévalónak az áldását a, erre a mai estére. Avinu Malkeinu Bashamayim, our Father, our King, who is in heaven. Menyei atyánk, aki a mennyben vagy. We thank you for your great love to us. Köszönjük neked az irántunk való nagy szeretetedet. We thank you for the mystery of your son, the Messiah Jesus. És köszönjük azt a titkot, ami a te fiadban, a messiás Jézusban van. A mystery that is revealed by faith to all who believe. Azt a titkot, amely mindazoknak van kinyilatkoztatva, akik hisznek. And even as we consider Paul's prayer for his people. És ahogy most elgondolkodunk Pálnak az én népeért, népért elmondott imáján, we recognize that for most Jewish people, for most of the time, this mystery is not revealed. Felismerjük azt, hogy a legtöbb zsidó ember számára az idő, a történelem nagy, nagy részén ez még mindig csak titok. And like Paul, we express our own pain at this loss. És ahogy a Pál a, ír itt a, erről a fájdalmáról, amiatt a veszteség miatt. And we ask that this mystery will be revealed. Az a kérésünk, hogy ez a titok legyen kinyilatkoztatva. And we ask that tonight something more of the mystery of your purposes for your people Israel will be revealed to us. És azért is imádkozunk, hogy a, a, a mai estén a te népeddel, Izraellel kapcsolatos terveidnek a titkából is még több legyen megmutatva a számunkra. So please take the words of my mouth and the thoughts of all our hearts. És kérlek, hogy vedd a mi ajkunknak a beszédét és a mi a elménknek a gondolatait. And may they be acceptable in your sight. És legyen ez a te szemedben elfogadható. O Lord, our rock and our redeemer. A, sorry. O Lord, our rock and our redeemer. Ó Urunk, szírtunk és megváltunk. Amen. Amen. I'm being very Anglican here. Eh, nagyon anglikánul imádkoztam. Because that's a typical Anglican prayer. Ez egy tipikusan anglikán imádság volt. But I'm actually a Jewish believer in Jesus. De valójában én Jézusban hívő zsidó vagyok. And if some of my family could see me here tonight, they'd say, "What's a nice Jewish boy like you?" és a család tagjaim közül néhányan látnának ma itt engem, akkor azt mondanák, hogy hogy lehet az, hogy olyan helyes zsidó fiú, mint te, doing in Budapest, Hungary? Mit csinál az itt Budapesten? And the answer is I'm here because I've seen something in the Messiah Jesus. És az a válasz erre, hogy az, ez azért van így, mert én megláttam valamit a messiás Jézusban. Which is so wonderful, I want to share him with others. Hogy az annyira csodálatos, hogy ezt másokkal is szeretném megosztani. And I hope that's why you're here also. És remélem, hogy önök is ti is ezért vagytok itt ma este. We have two lectures tonight and tomorrow night. Két előadás lesz, a ma esti előadás, illetve a holnapi. And in these lectures I'd like to do four things. És ezekben az előadásokban négy dolgot szeretnék megtenni. You can see them on the screen. Fogjuk ezt látni majd a kivetítőn. And if you would like the PowerPoint of these lectures, it will be on the website and Jews for Jesus can let you have it. Uh, és hogyha szeretnétek uh, ezeket, uh, ezeket a PowerPointos diákat, azok fönn lesznek a Zsidók Jézusért honlapján, úgyhogy elérhető lesz a számotokra. This evening I'd like to speak mainly on the history of Messianic Judaism. Ma este elsősorban a messiási zsidóság történetéről szeretnék beszélni. And some of the diverse expressions of messianic Judaism today. És uh, arról, hogy a messiási judaizmusnak ma a napjainkban milyen sokféle, sokszínű, különféle megjelenése van. And tomorrow will be a different lecture. És holnap egy másfajta előadás lesz. I won't be repeating tonight. I will have something new tomorrow. Nem fogom megismételni a mai dolgokat, hanem új dolgokról fogok holnap beszélni. On the key theological issues facing the Messianic movement. Azokról a fő mes, a teológiai kérdésekről fogok beszélni, amelyekkel a messiási mozgalomnak szembesülnie kell. And I will also look at some of the current and future trends in the messianic movement around the world és arról is fogok beszélni holnap, hogy milyen, milyenek a mostani, illetve a jövőbeli irányzatai a világszerte a messiáns judaizmusnak. And I'll ask the question, where is messianic Judaism going? És fel fogom tenni a kérdést, hogy merre tart a messiáns judaizmus. But if it all goes differently tonight, I'll change it all tomorrow anyway. De hogyha ma nem úgy mennek a dolgok, hanem másként, más irányba, akkor a holnapid is egy kicsit más. So it will depend on your interest and your questions. De ugyanis ez a, nagyon függ attól, hogy mi érdekel benneteket, és milyen kérdéseket fogtok feltenni. But tonight, a little bit of my own story. Ma este egy picit az én történetemről is szeretnék szólni. Uh, we will look at the Jewishness of Jesus, Paul and the early church. Meg fogjuk nézni Jézusnak, Pálnak és a korai egyháznak a zsidó We'll try and define Messianic Judaism. Aztán megpróbáljuk meghatározni, hogy mi a messiási judaizmus. And look at the problem of the parting of the ways between Judaism and Christianity. És meg tudjuk nézni, hogy a judaizmus, illetve a kereszténység útjainak az elválása milyen problémákat vetett fel. Between the church and Israel. Az Izrael, illetve az egyház között. and I'll look at some key dates in the history of Jewish Christianity, or what you call it, Hebrew Christianity, or Messianic Judaism. Uh, és meg fogok nézni bizonyos fontosabb dátumokat a, a zsidó kereszténység, vagy más szóval héber kereszténység, illetve judaizmusnak a történetében. And a little bit about the modern period. és egy picit a modern korszakról is. And I'll try and do that all in another 38 minutes. És ezt a maradék 38 percben próbálom megtenni. <laughs> Are you with me so far? Velem vagytok eddig még? Yeah. If yeah. you want to take photos of the screen, you can, or you can download it off the internet. Szeretnétek eh, lefotózni a, a, a diákat, azt is lehet, de lehet letölteni majd a honlapról. So let me illustrate by giving a bit of my story. Tehát akkor most hát folytassak egy picit a picit a saját történelmét történetemmel. My father was born Hirschland. Az a, édesapámat Hirschland néven született. And our distant relative was Salomon Hirschland, who was born in Steinheim in Westphalia in 1766. És a távoli ősünket úgy hívták, hogy Salomon Salamon Herz Hirschland, és 1766-ban a Westfália és Stenheimban született. And he was a merchant and he walked to Essen in northern Germany. És kereskedő volt, és eszembe költözött, nem eszembe született. And he got to Essen in 1812. And he and his family settled in Essen. What was the beginning? He got he walked to Essen, settled in Essen. Walked to Essen, second to Essen. Yes, he, his family were in Essen. Ja, a család, családját Essenbe költöztettem. One of them was a vet looking after animals. Az egyikük egy állatorvos volt. One of them was a merchant and lottery agent. A másik pedig kereskedő és lot. One of them was a weaver, butcher and banker. A, még egy másik a leszármazott takács, hentes és bankár volt. Simon Hershon was a banker. Simon Hershon bankár and volt. My great great great grandfather was Moses, a doctor of medicine. Uh, és az én uh, a apám pedig Mózes volt, aki orvos, medikus volt. So they were a successful family. Egy sikeres családról beszélhetünk. And the Simon Hirschland Bank was used by the National Socialists to raise money for the German war effort. A Simon Hirschland Bank, uh, Hirschland Bankot egyszerű, a nácik is használták arra, hogy a, a pénzét, a felhasználják a, a fegyverkezésre. So it was the last private bank in Germany to be nationalized. És ez volt az utolsó privát bank Németországban, mielőtt államosították volna. And so we lived in Essen, in Germany. This was my great grandfather, Richard Hirschland. Tehát ez az én ő, ő, kapám, Richard Hirschman. I'm named after him, Richard Harvey. És én, én a nevem az tőle, tőle van. That was the family home. Ez volt a családunknak a háza. The family bank. the family bank. Ott van a családi bank középen. And now all we have is a public square. És van rólunk elnevezve egy nyilvános tér is. And an underground station. Sőt, egy metróállomás is. This is my British humor, by the way. Eh, ez az én eh, brit humorom. Because everything was taken. Mert mindent elvettek. But this is all that was left. De ez az, ami megmaradt. So my great grandfather Richard Herschel was helping to build the synagogue in Essen. És az én ők őkapám Richard Hershon tám, hozzájárult ahhoz, hogy ezt a zsinagógát Londonban names of all the people that helped to build the synagogue. És ott van egy neve, nevek listája abban a könyvben, amiben azok voltak benne, akik támogatták, a támogatásaikkal segítették a felépítését a zsinagógának. And if you look carefully at the top there, it says Brothers Hershon London. És hogyha látják, megnézitek azt, fönt, ott látjátok a neveit a Brothers Hirschman They were already in London. akik már addigra Londonban voltak. So most of my family escaped the Holocaust by coming to London. Családom nagy része azáltal menekült meg a holokausztól. Or Israel, or America, hogy Or South Africa, vagy, or Argentina. Vagy Londonba, vagy Izraelbe, a Észak-Dél-Afrikába, vagy Argentinába, vagy Amerikába. But some did not. De volt, aki nem. His brother, for example, Hirsch's brother because in 1939 Kata Richard Hirschman testvérei nem. You know the story, Kristallnacht. Ez a 1939 biztosan tudjátok a történetet. The shops, a Kristál éjszakának. And the homes and the synagogues were looted. Uh, kifosztották és felgyújtották az otthonokat, a boltokat és a zsinagógákat. But my family had arrived in England and uh, my grand, great grandfather had a son Sydney, my grandfather. És a családom megérkezett Londonba, és az ükapámnak a fia Sydney Mózes volt. Moses after his grandfather. Uh, who's Sidney Moses was named after Moses Herschel. Uh, és a Sydney Mózes a, a, a nagyapja után nevezték el. And then my father was called Anthony Adolf Hirschland. És az édesapámnak pedig Anthony Adolf Hirschland volt Because a neve. Adolf was a popular boy's name. Mert an, annabban az időben az Adolf egy gyakori és, és, és közismert, közkeletű név volt. Until a certain mad Adolf came along. Egészen addig, amíg egy bizonyos őrült Adolf a, a nem lépett. And I was born Richard after my great-grandfather, maybe Simon after another Hirschland, and my father's name was changed. És én pedig, a ők, apám neve alapján lettem Richard, és Simon egy másik ősapám alapján, és az édesapám neve pedig megváltozott. His grand, my grandfather worked in London, and a friend says you should not have a name like Hirschland. Nagypapám a dolgozott Londonban, és azt mondta egy barátja, hogy ez a név, hogy Hirschman, ez nem annyira jó név. Too Jewish. Nagyon túl. Too zsidó, German. Túl német. Change it to something English. Valami angol, angolra változtat. So quite by accident it became Harvey. És uh, bizonyos véletlen folytán végül Jolly good Harvey lett Nagyon Very English name. Nagyon angol néves. We even have sherry. Uh, van egy ilyen Harvey's sherry. Bristol Cream Sherry. Uh, uh, ez a neve, ez a Harvey I confess, I prefer it to unicum. Please forgive me. <laughs> Eh, but I've only had unicum once. Uh, anyway, I became a believer in Jesus. My wife Monica is also a Jewish believer in Jesus from Russia, Polish origin. Feleségem Monika szintén zsidó lengyel és orosz hátterű zsidó, aki hisz Jézusban. And about 40 years ago I was found the, I found the Messiah, or he found me. 40. Yes. És körülbelül 40 évvel ezelőtt megtaláltam a messiást, hogy inkább ő talált meg engem. And my story and my wife's story is in this book, but I'm Jewish. Uh, és az én életemnek a története ebben a kis könyvben található, aminek az a címe, hogy De én zsidó vagyok. I'm giving a quick plug for my books, which are outside this evening. Uh, ezek a yeah. könyvek uh, kint található And my PhD on the theology of Messianic Judaism is another book also outside this evening. És a messiás judaizmusról szóló uh, doktori diszertációm egy másik könyv, ami szintén ott található kint. So that helps you know me and set the context for why I'm interested in this subject. Ez segíthet benneteket abban, hogy megértsétek, hogy miért pont ez a téma érdekel engem. I'm a nice Jewish boy who believes in Jesus. Én egy helyes zsidó fiú vagyok, aki hiszi Jézusban. But I'm passionate that my people would understand that Yeshua is truly the Messiah. és viszont szenvedélyesen vágyom arra, hogy az én népem is meg, meglássa azt, hogy Yeshua a zsidó messiás. So how do we approach this subject of showing the Jewishness of the Christian faith to the people of Israel. <clears throat> Tehát hogyan is foglalkozunk ezzel a témával, hogy a keresztény hitnek a zsidóságát bemutassuk Izrael népének. Let's start with how we understand Jesus. Eh, kezdjük azzal, hogy ezt hogyan értjük meg Jézusban. Now every Englishman knows that God is an Englishman. Eh, minden, minden angol ember tudja, hogy Isten angol természetesen. And that Jesus was a white a white Anglo-Saxon Protestant Christian. És Jézus pedig egy fehér száz protestáns keresztény. And this is my bad humor, by the way. És ez különben az én uh, rossz humorom. God is not an Englishman. Jesus was not an Anglican. Jézus nem volt anglikán. And we need to understand him in his Jewish background and context. És meg kell őt egy zsidó hátterében és kontextusában kell őt megértenünk. And in the last 50 to 100 years, Jewish scholars have been showing us just how Jewish Jesus is. És az elmúlt 50-100 év folyamán zsidó tudósok is kezdik azt bemutatni és föltárni, hogy mennyire zsidó valójában Jézus. Are you following okay for the translation? E, követhető a tolmácsoláson keresztül? Good. So there have been many Jewish scholars who are helping us to understand the Jewishness of Jesus. Nagyon sok zsidó tudós van, akik abban arra törekednek, hogy megértsék Jézusnak a zsidóságát. A book called The Jewish Reclamation of Jesus surveys how many rabbis and Jewish scholars think about Jesus and write about Jesus. A Jézus visszafoglalása, visszahódítása című könyv, tehát a zsidók által Jézusnak a zsidók által való visszahódítása, visszaszerzése című könyv a, egy közvele, egy felmérése annak, hogy hány rabbinak vannak azzal kapcsolatosan elképzeléseik, hogy Jézus zsidó. So David Flusser's book Jesus came out in the 1960s. Ez a 60-as években jött ki ez a másik könyv, what is it David Flusser. David Flusser könyve a A professor at the Hebrew University in Jerusalem. Aki Jeruzsálemben a Héber Egyetemnek a professzora. Looking at Jesus as an Aramaic speaking Jew of the first century aki olyan módon vizsgálta meg Jézust, mint egy arámul beszélő galileai zsidó. And linking him to all the Jewish groups of his day. És ő hozzá kapcsolta őt korának valamennyi zsidó csoportjához. Here's a British Jew, Hugh Stonefield. Ez egy brit származású zsidó szerző, Hugh Stonefield Schonfield. He wrote a book called The Passover Plot. Egy olyan könyvet írt, aminek az a címe, hogy a Pészaki összeesküvés. This is a very strange theory. Ez egy nagyon furcsa teória. That Jesus wanted to fake his own death hogy Jézus megpróbálta eljátszani vagy tettetni a saját halálát. And proclaim himself as a political messiah. És magát egy politikai messiásként akarta bejelenteni, kihirdetni. According to Schoenfield, the plot went wrong. Schoenfield szerint ez az összeesküvés, ez elbukott. And Jesus actually died. És Jézus meghalt. So his disciples believed he rose from the dead. És ezért a tanítványai azt hitték, hogy ő feltámadt a halálból. This caused a big storm of controversy in the 1960s. Ez a 60-as években nagyon sok vitára adott okot ez a könyv. Some of us here are old enough to remember the 1960s. Uh, vannak itt, akik nem is, sorry, Some of us here are old enough to remember the 1960s. Idősek elég idősek ahhoz, hogy emlékezzenek a 60-as évekre. This was the time of the Beatles. Ez a Beatlesnek volt a kora. And John Lennon famously compared the Beatles to Hugh Schonfield's Jesus. Uh, és John Lennon uh, híres mondása volt, híres vált mondása, hogy összehasonlítottam magát és a Beatles Schonfield Jézusával. So there are many different Jewish views about Jesus vannak sokféle, van sokféle zsidó nézet Jézussal kapcsolatosan. But they all recognize how Jewish he is. De mindezek elismerik azt, hogy Jézus mennyire zsidó volt. Another book just come out by Daniel Boyari. E, egy egészen frissen megjelent könyv, Daniel Boyarinak a könyve. The Jewish Gospels, the a story of the Jewish Christ. A, a, a zsidó messiásnak a története. This is hot off the press. Ez a nagyon a sajtó által nagyon vitatott és a sajtóban nagyon erőteljesen jelenlevő. And Boyarin says, yes, Jesus used the title Son of Man to show that he is truly God in human form. és arról szól, hogy valóban a, a ember, a, aki Isten Can you repeat this? Jesus uses the title Son of Man to show that he is truly God in human form. Azt mondja, hogy azért használja Jézus az emberfia kifejezést, hogy azt mutassa, vagy bizonyítsa ezzel, hogy ő valójában Isten, aki ember alakot öltött. And he uses the title Son of God to show that he is truly of the line of David and should sit on the throne of King David. és az Isten fia kifejezést pedig arra használja, hogy az bizonyítsa, hogy ő a Dávid, Dávidnak a fájából származik, és hogy jogosult a Dávidi trónra. Thank you so much for your wonderful translation. I hope She's doing, I'm giving her a hard time, but I hope you are following some of us okay. Remélem, hogy jól tudtok követni. But the Jewishness of Jesus is now affirmed so much by Jewish scholars. A zsidó tudósok már olyan erőteljesen bizonyították és megerősítették Jézusnak a zsidóságát. Most of them do not believe he is the Messiah. A legtöbbjük nem hiszi azt, hogy ő a messiás. But they do affirm how Jewish he is. Viszont azt megerősítik, hogy ő igenis nagyon is zsidó. And now I bring my friend Geza Ramesh. És aztán pedig a, a, eljutunk Vermes Gézának a könyvéhez. Are you familiar with his name? Ismerős a Is he known here in Hungary? Uh, uh, itt ez az ismerőse ezen én Magyarországon. When I started studying theology, his, his book, Jesus the Jew, had caused a revolution. <clears throat> Amikor teológiát kezdtem tanulni, akkor az ő könyve a zsidó Jézus, ez egy e, forradalmat robbantott ki szintén. A very serious study of the Jewishness of Jesus. Nagyon komoly tanulmány Jézusnak a zsidó voltáról. He says that Jesus was a miracle working Galilean pious man, a chassid. <clears throat> Azt mondja uh, róla, hogy hogy ő egy, egy csodatevő galileai szentember volt, egy haszid volt. He says that Jesus did not actually claim to be the Messiah. Azt mondja, hogy Jézus soha nem mondta azt, hogy ő a messiás. But that these titles were given to him later. Hanem ezeket a címeket később adták neki. He says that he did not claim to be God. Azt is mondja, hogy nem mondta magát Istennek. And in many of his books he says we can't trust all of the gospels because they contain later additions. És azt mondja sok könyvében, hogy igazán nem tudunk bízni az a teljes evangéliumi szövegben, ugyanis bizonyos részeket csak később fűztek hozzá. Now I was a young believer in Jesus when I started studying this. Fiatal hívő voltam akkor Jézusban, amikor ezt elkezdtem tanulni. And it gave me many questions, but I realized This is a Jewish scholar studying the Jewish background of Jesus. És nagyon sok kérdést vetett fel a számomra ez a könyv, a, de ugyanakkor felismertem azt, hogy ez egy zsidó ember, aki tanulmányozza a, Jézusnak a zsidó voltát. Vermesh's story is very interesting. Vermesnek a története nagyon érdekes. I met him a few times. Néhányszor találkoztam vele. He was a member of my, my cousin's synagogue az én unoka testvéremnek a zsinagógájában tag. Vermesh started as a Hungarian Jew. Sorry, this is not translated entirely. Ezt nem fordítottuk most lehet, tehát ő úgy indult a pályáján, mint egy magyar zsidó ember. Who became a Roman Catholic priest. Aztán római katolikus pap lett belőle. Who was one of the first people to work on the Dead Sea Scrolls. Egyike volt azoknak, aki először foglalkozott és tanulmányozta a holtengeri tekercseket. Important manuscripts discovered in Qumran. Ezek a, azok a bibliai és egyéb kéziratok, amelyeket Qumránban fedeztek fel. It seems he lost his faith úgy tűnik, hogy elveszítette a hitét. He stopped being a Catholic priest and married Pamela Vermes. Um, tehát, a többé, tehát el abbahagyta, vagy kilépett a pap, papságból, és... Okay? Um, yeah. És who did he marry? Pamela. Pamela vette feleségül. The two of them were well-known members of my cousin's synagogue. És ahogy ezt említettem, a unokatestvérem zsinagógáinak is ismert tagjai. And he's written his autobiography és megírta az önéletírását. Somebody who started with faith in the Jewish Jesus. Ez valaki, aki elkezd, aki hit, úgy indult, hogy hitt a zsidó, zsidó Jézusban. So many people write about Jesus. Nagyon sokan írtak Jézusról, egyikük ez a Botea. Has written a book called Kosher Jesus. Aki egy olyan könyvet írt, aminek a címe a Kosher Jézus. But it's not very kosher. nem annyira valóság. And Michael Brown has written another book. Michael Brown pedig írt egy másik könyvet. The Real Kosher Jesus. A valódi Jézus. Now I'm going to jump through some of my slides because I still only have about 16 minutes left. Uh, most át fogok ugrani néhányat ezek közül a, a diák közül, mert hogy csak 16 van vissza. And I'm going to talk briefly about Paul. És szeretnék egy kicsit most Pálról beszélni. We have undergone a revolution in understanding Paul as a Jewish teacher. A forradalmi változáson mentünk át abban is, ahogy megértettük azt, hogy Pál is egy zsidó tanító. We talk about the new perspective on Paul. E, arról beszélünk, hogy tehát egy új szemszögből, egy új perspektívában látjuk Pált. Seeing Paul in his own Jewish context. Meg, meglátva őt az ő zsidó közegében, kontextusában. Actually, there are several ways to see Paul. Several what? Ways to understand Tehát Paul. Sokfaj, többfajta módon lehet párt látni, vagy megérteni, így értelmezni. But he always says, I am a Jew and loyal to the customs of my ancestors. De mindig azt mondja, hogy zsidó vagyok, és én mindig is tartottam magam az én őseim hagyományai, az atyák hagyományaihoz. Daniel Boyari has also written a book on Paul. Uh, Daniel Boyan írt egy könyvet Pálról, and talks about Paul being a mixture of a Greek philosopher and a Jewish rabbi. És arról beszél, hogy Pál keveréke egy zsidó rabbinak és egy görög filozófusnak. All these things help us to understand the Jewish reclamation of Paul. Uh, mindezek abban segítenek bennünket, hogy lássuk azt, hogy a zsidóság visszaszerzi magának Pál is. Most Jewish scholars do not accept Paul's teaching as authoritative because they do not accept Jesus as the Messiah. A legtöbb zsidó tudós nem fogadja el tek, a Pál tanításait tekintélye bírónak, but, ugyanis Jézus nem tekintik messiásnak. But they are all very interested in Paul as a Jew. Mégis nagyon érdekes a számukra Pál, a zsidó Pál. So I'm jumping through and I'm coming to a conclusion that Jesus Paul and the early church continue to be Jews Egy picit most itt ugrok, és csak a következtetésig akar, akarom levonni a következtetést, hogy mind Jézus, mind Pál, mind a korai egyház teljességgel zsidó maradt, a zsidók voltak. They worship as Jews. Zsidóként tisztelték és imádták. They worship in the temple and the synagogue. A, mind a, a Jeruzsálemi templomban, mind pedig a zsinagógában is imádták az örökkévalót. And Paul and the early church witness as Jews. És Pál is és a korai egyház is olyan módon tettek bizonságot a messiásról, mint zsidó emberek. They witness as Jews about the Jewish Messiah to their Jewish people. Zsidóként beszéltek, tettek tanúbizonságot a zsidó messiásról az a zsidó népük számára. So we need to see Jewish Christianity as originating from this background. Tehát úgy kell látnunk a, a zsidó kereszténységet, ami egy ilyen háttér, egy ilyen egy ilyen forrásból növekszik ki. Are you following me okay? Eddig még tudtok követni engem? This is the New Testament part. Ez az új szövetségi rész. We now go into the history from the New Testament to today. Most pedig tovább lépünk az új szövetségtől a történelembe egészen napjainkig. The early message of the gospel is for Jewish people within the Jewish community. A, a, az örömüzenet korai szakaszában, az a zsidó közegben, a zsidó nép számára hangzik el. And then in the year 32 roughly the Great Commission. És azután körülbelül 32. Körülbelül 32-ben a nagy, a nagy parancsolat, a nagy kiküldetés szava. All nations can come to believe in the Jewish Messiah. Hogy minden népnek el kell, el kell jutni a zsidó, zsidó messiásban való hitre. Even the British. Még a briteknek is. Even the Americans. Még az amerikaiak. Even the Dutch. Még a hollandok. Even is. the Hungarians. És még a magyaroknak is. Ojjajjaj. Ojjajjaj. I don't know if I would have planned it that way. Én nem tudom, hogy ezt én így terveztem-e volna. But God has other plans. De Istennek más tervei voltak. But as the gospel goes to all the nations, ahogy az örömüzenet kimegy a nemzetekhez, we see that the focus on the Jewishness of Jesus gets less and less. Azt látjuk, hogy a Jézus zsidóságának a hangsúlya egyre kisebb és kisebb lesz. We're told that there were 14 bishops of Jerusalem who were Jewish around the year 120. A száz, azt, azt tudjuk, hogy 120 körül, körülbelül, 120 körül 14 püspök zsidó származású. Jerusalem will be destroyed and become a Roman city and Jews will not be allowed to live there. Erre az időre Jeruzsálemet lerombolták, római város, tehát római várossá tették, és a zsidóságnak nem volt szabad belépni ebbe a városba. Around the year 150, Justin Martyr has a dialogue with an imagined Jew called Trypho. Körülbelül időszámítás szerint 150 körül Justin a vértanúnak volt egy írt egy ilyen írást, egy dialógus Trifonnal, aki egy másik zsidó ember volt. And he is asked the question, What about those Jews who still observe the Torah, the law? És ő feltette azt a kérdést, hogy mi a helyzet azokkal a zsidókkal, akik továbbra is a, Tórát tisztelik és tartják meg. Is it still okay for them? Ugye rendben van, -e, eh, hogy ők ezt teszik most is? And Justin Martyr replies, well, they're a bit weak in their faith, but they're still part of the church. Az, az a válasz a Justin a vértanúnak erre, hogy egy kicsit gyengébbek ők a hitükben, de attól ők még mindig része They are part of the church. Part of the church. Továbbra is az egyháznak a részei. Around the year 200, Epiphanius, another early Christian teacher, körülbelül 200 körül Epifánius, aki egy másik korai tanító volt, keresztény tanító, writes a book called Panaria megírja a könyvét, aminek Panárion a címe. A treasure chest. A, ez egy kincsesláda. It's a difficult word to translate. Uh, against what he calls Ebionites. És ez az ebioniták ellen írta ezt a, ezt a könyvét. Ebion means poor. Az Ebion poor, poor. no money. Ja, hogy szegény, azt jelenti az Ebion. But he uses this about Jews who believe in Jesus and still keep the law. Ezt olyan zsidó emberekre használja ezt a kifejezést, akik hisznek ugyan Jézusban, de továbbra is megtartják a törvényt. He says that they are poor in their understanding of God. Azt mondja, hogy ők szegények abban, ahogy Isten értik, ahogy megértik Isten. So Jews who believe in Jesus become marginalized. És a, tehát azok a zsidók, akik hisznek Jézusban, a perifériára szorulnak. They help St. Jerome translate the Bible into Latin. A messiás zsidók azok, akik eh, segítenek a Szent Jeromosnak lefordítani a Bibliát, a szövetséget. We have evidence of them continuing from the 5th to the 9th centuries, especially in the East. És vannak bizonyítékok arra, hogy keleten különösképpen továbbra is vannak még uh, zsidó keresztény csoportok. But there is a problem. De van egy probléma. The parting of the ways. Hogy az utak elválnak egymástól. And eventually there will be a religion called Judaism and a religion called Christianity and there'll be a big gap between them. És végül létrejön egy vallás, aminek az a neve, hogy judaizmus, és egy másik vallás, aminek az a neve, hogy kereszténység, és a kettő között egy nagy szakadék van. Now, the traditional view is that the two religions separated between the year 70 and 135. Tehát van egy, az, egy, az az elgondolás, a tradicionális elgondolás, hogy between, seven, between the year 70 and 135. Hogy 70 és 135 között történik meg ez az elszakadás, ez az eltávolodás. But there are new theories. De vannak új elméletek is. That actually they did not really separate like this. Hogy eh, valójában nem igazán szakadtak még akkor, nem különültek el egymástól annyira. And that the separation between them was unsystematic, sporadic and not complete until the 4th or 5th century. És ugye a szétválás közöttük rendszertelen volt, szorványos és nem teljes egészen a 4-5. századig. And of course, if you are going to split into two groups, two religions, és hogy természetesen, hogyha a, ez a folyamat, a két, a két való szétszakadás történik, what, what happens to those who are both Jewish and Christian? Mi történik azokkal, akik egyszerre zsidók és keresztények? To use a picture that is not very kosher, uh, a picture? A, a, a, a picture, Okay. Használjak yeah. egy nem teljesen képet. We are piggy in the middle. Uh, mi vagyunk a pa, pa, malaszok, akik középen vannak, de nem, magyarul inkább azt mondanám, hogy két szék között. English idiom. Ez egy angol kifejezés. Piggy in the middle. Do you Ugyan, have that here? Malaszka középen. No. We have a different, but I translated it. Not so. Eh, my translation was much more kosher than yours. Yours, but yeah. you didn't do the. Yeah, yeah, I didn't. You did the whole. Okay, is that what the pigs do here? Yeah. Tehát a két szék között a padala, ez egy kosher kifejezés. Very good. <laughs> My translator is giving a better sermon than me. <laughs> so, Piggy in the middle, you are caught between two people who do not like each other. közé szoruló két népnek, amelyek egymással nincsenek jó viszonyban. Do not talk to each other. Hogy ők nem beszélnek egymással. It's like being the child of two parents who are getting divorced. Ez ahhoz hasonlítható, mint amikor egy gyerek a, szülő, a két szülő válása között ott szenved. And you are being forced to choose who do you want to live with. És arra vagy kényszerítve, hogy el kell döntened, hogy kivel akarsz együtt maradni. So if you are ever faced with a choice between A or B, choose C. És hogyha pedig arra vagy kényszerít, hogy A vagy B között válasszál, akkor válasszad C-t. So the borderlines between these two religions were being redefined. Tehát újra, újra értelmezték, újra, határol, újra meghatározták a két vallás közötti határvonalat. And Jewish believers in Jesus were stuck in the middle. És a Jézusban hívő zsidók pedig közül, középen And the church became increasingly anti-Jewish and anti-Semitic. and the synagogue became increasingly unhappy with Jews believing in Jesus. But the truth is not decided by a majority. de a többségét nem a, az igazságot nem a többség fogja eldönteni. And even though the Jewish believers in Jesus were caught in the middle, és annak ellenére, hogy a, a, a Jézusban hívő zsidók középre szorultak, they continued to survive in small numbers. Továbbra is megmaradtak kis számban és uh, léteztek. And if I jump to the Middle Ages, I will leave out some of the material, but it will be on the website. Tehát ez olyan anyag, amit most átugrunk, de amit meg tudtok nézni a weboldalon. From around the year 1000, 1070. Tehát most itt körülbelül a 9. században vagyunk, 1700 There were disputations, public arguments between Jews and Christians. Viták vannak a zsidók és a keresztények között. In London, there was a Domus Conversorum, a home for Jews who converted to Christianity. Londonban egy úgynevezett Domus Conversorum van egy otthon azok számára, akik áttértek a kereszténységre, zsidóságból. It sounded quite good. It sounded quite good. Ez nagyon jónak tűnt. If you become a Christian, you can live in this home that's provided by the king. ha a keresztény leszel, akkor ebben az otthonban lakhatsz. You get a suit of clothes. A, ahol maga, amire a király gondoskodik, és a penny a day to live on. És uh, kaphatok uh, járadékot is, amin élhetek. But you have to give up everything you have. De minden mást föl kell adnotok, ami a tietek. Your family, your land, your job. Le kell mondanatok a családotokról, a munkátokról, a földetekről. Not very nice really. Ez nem, így viszont már nem hangzik olyan jól. But throughout the Middle Ages there are these discussions between Jews and Christians. A középkorban voltak ezek a, a párbeszédek, viták a zsidók és keresztények között. But they are often difficult discussions. De több, sokszor ezek nehéz párbeszédek. Forced conversions. Vannak itt erőt, erőltetett, kényszer megtérések. Pressure put on Jews to convert to Christianity nyomást helyeztek a zsidó emberekre, hogy áttérjenek a kereszténységre. And just to bring us to the Reformation, és hogy most eljutunk a reformációhoz, the dawning of a new stage in the history of the world, a világ szám történelmében ez egy új korszaknak a hajnala, and of the church, és az egyház életében is, and also of the Jewish people, és a zsidó emberek életében is. People begin to believe in the future for Israel az emberek elkezdtek Izrael jövőjében hinni. There is a longing for Jewish people to find the Messiah, but also to be restored to their land. Van egy vágyakozás a zsidó népben, hogy megtalálja a messiást, és abban arra is vágyakoznak, hogy visszatérhessenek a földjükre. And maybe to continue to live as Jews. És hogy ott élhessenek tovább, mint zsidók. So we come, I'm jumping again, to the, to the modern period. Most megint nagyot ugrok a modern időszakhoz. To talk about the new movement of Jews who believe in Jesus. Uh, az a the new movement. New movement. Arra, az új, arra az új mozgalomról akarok most beszélni, a zsidóságnak arra az új mozgalmáról, akik <clears throat> zsidóként hitnek Jézusban. History repeats itself. A történelem megismétlődik. It has to. Ennek így kell No one listens. Ugyanis senki sem figyel oda. History repeats itself. Történelem megismétli önmagát. It has to. Ennek így kell lenni. No one listens. Senki nem figyel oda. History, oh, I said it already. Történelem, ja, ezt már mondtam. So we have a repeating pattern in history. Tehát van egy uh, ismétlődő minta. And Messianic Judaism today a messiási judaizmus ma is a Jewish form of Christianity. az a zsidó, a, a kereszténységnek egy zsidó formája. And a Christian form of Judaism. És a zsidóság, judaizmusnak egy keresztény formája. Because if you come to believe in Jesus as the Messiah, you don't stop being Jewish. Mert hogyha hitre jutsz Jézusban, mint messiásban, eztől nem leszel kevésbé zsidó. You are fulfilled in every way. Hanem minden értelemben beteljesedsz. Jesus, Yeshua, sets you free to be all that you are meant to be. Jézus, Jesua felszabadít téged arra, hogy mindaz, amire teremtve lettél, abban beteljesedjél. I've been studying the messianic movement for the last 40 years. Az elmúlt 40 évben tanulmányoztam a messiás judaizmust. I don't have accurate statistics. There are no accurate statistics. És nem tudok pontos statisztikákat, nincsenek is pontos statisztikák. But my estimate is there are about 150,000 Jewish believers in Jesus around the world. De nagyjából azt az a, az a sajnos hogy kb. 150 ezer zsidó, messiáns zsidóilag világ, világ Who admit to it, who self-identify as Jewish and believing in akik Jesus. beismerik és magukat úgy azonosítják, mint messiáns hívő zsidó. There are many more who said, well, I had a Jewish grandmother. Vannak olyanok, akik, akik azt mondják, hogy hát van egy zsidó nagyanyám. But I don't know if I'm Jewish. Nem tudom, hogy én zsidó. But I go to church. De járok a templomba. There are probably some here. Tehát, valószínűleg sokkal többen vannak. So around the world, maybe 300, maybe more messianic Jew, Jewish groups. A világnak a világ, világ szerte kb. 300 eh, messiáns hívő csoport van. Vagy Practicing their Jewish identity and faith in the light of their belief in Jesus akik, akik azt mondják, hogy zsidó identitásuk van, és a hitüket, az életüket a messiás fényében gyakorolják. I'll speak a bit more about this tomorrow, what this means. Holnap erről egy kicsit többet fogok beszélni, hogy ez mit is jelent. But there are certainly growing numbers around the world. De nyilvánvaló, hogy növekszik a számok világszerte. of people who are both Jewish and believing in Jesus. Ezek a, azok az emberek, akik zsidóként hiszik azt, hogy Jézus a So let me conclude this section and turn over for questions and discussion. You will not. I will conclude this okay, section. Oké, most befogom ezt a részt fejezni, és át fogom adni a, a szót önöknek, nektek kérdésekre. Just by saying these three things here. Um, ezzel a, ezek, azzal fogom befejezni, ezt a pár kulcs dolgot is még elmondom. The church without Israel is incomplete. Az egyház Izrael nélkül nem teljes. In other words, the church should not forget Israel and should recognize its responsibility towards Israel. Más szóval az egyház nem szabad, hogy elfeledkezzen Izraelről, és be kell, hogy töltse Izraelrel kapcsolatos felelősségét, feladatait. But also Israel without the Messiah is incomplete. Ugyanakkor Izrael is nem te, Izrael sem teljes a messiás nélkül. He is not only the greatest Jew who ever lived, but he is God's way of bringing all of us to know him. De ő nem csak a legnagyobb zsidó, aki valaha élt, hanem ő az a Istennek a, az az útja, aki által megismerhetjük az örökkévalót. So the mystery of the church is bound up inextricably to the mystery of Israel. Tehát az egyháznak a titka össze, szét, szétbonthatatlanul össze, hozzá van kötve az Izraelnek a titkához. Thank you so much for your patience and for listening. Nagyon köszönöm a figyelmet, figyelmeteket és a türelmeteket. I will be most interested to continue the discussion and try to answer any questions you may have. És nagyon nagy kíváncsisággal várom a kérdéseiket, és megpróbálok ezekre a kérdésekre válaszolni. And if there are more questions than answers, we can continue tomorrow also. És hogyha több a kérdés, mint hogy belefér ebbe a napba, akkor holnap ezt folytathatjuk. My favorite picture, Mark Chagall, White Crucifixion. Mark Chagall, disappear. Mark Chagallnak a képe a fehér keresztfeszítés yeah. Uh, címmel.